Merru, QDH. Okay. Werde zerficken Geschmack. Ich bin der Rapper und Kicker am Block. Schreibe die Texte und alle in meiner Hook pumpen die Lieder und schreien der Merru Support. Auf dem Weg. Ja, die Scheine in lila. Ich steig in den Siebener mit meinem Birra. Der neben mir ist also. Auf dem Weg. Ja, wir tragen damals eine Goldkette. Gibbets in Hot. Der gebaut sich der Birra ein Besen und. Kann sein, dass ich kille, ja, ich weiß, weil ich bin. Cool. Äh. Meine Zeit ist da, QDH ist dran, zerfickt die Rapper mit dem Admis dann, Digga, lach nach Mama, aber sagt, wer kann so flown wie Mad Rufi, 2-8 Ballermann. Das ist Helmkart, du real, Digga, GG, wenn du meine Gang siehst. Ja, ich zähl Ziel, Para für den Fendi, Stapelscheine, dein ist jetzt kein Ziel. Mero ist einer der Besten, dass jeder das weiß, ist klar, aber reicht nicht, weil ich bin die Eins und ich weiß mich durch, sogar alle Hater werden würde hören, aber heim. ey, schreibe Parts so wie Biggie, ey, Rapper hart für die City, ey, komme grad mit dem Piddy, sogar Kellesch bekommt mehr Hype als Usipi, die Lage wird hops genommen, es sind wieder zu viele Schmucks gekommen, nach einem Kick bist du auf dem Beton, komme mit Bratis aus Bosnien und Libanon, sie feiern mich, weil ich zu Killer bin, seit meinem Hype sagen sie Birramen, und Leute, die sagen, wie schlimmer sind, Kudi haben Members, bei Stress ist der Seelach drin, bin ein Motherfucker, so wie Park, aber diese Rapper treffen immer wieder nicht den Tag. Mero hart, ne Stimme wie kein anderer, ich nehme euch auseinander. Der Meru ist so anders. Wow, Wow. Seit Jahren wollte ich schon diesen Weg, den ich hier gehe. Renn du der lieber weg, aber denk nicht, Mad, wie Flucht hält direkt. Ich bin am zersiegen, ja, sie wissen, ist ein mieser Effekt. Perfekt, perfekt, meine Fluss und meine Stimme, ich weiß, dass du's hörst. Lass meine Melodie fliegen, aber sag dann jeder auch, mehr, du ist gestört. Ich bin crazy, Digga, ich bin crazy, Digga, Busch ist meine Hut, ich komme mit der Daisy. Ich werde zu Legende, ja, so wie Buffon. Meine Kleidung Gucci oder auch Louis Vuitton. Lila, gelbe, grüne Farben ist hast kein Ende, bring mir mal davon. Assalamu alaikum. Gerade Nachtdruck ab in vollem Magazin. Meine Stimme, sie ist so heiß und brennt wie Benzin. Ich zersäg euren Flow einfach so aus Prinzip. Das ist Nummer 1, rüstet sein Kadre de Week. Ich baller die Reime, du weißt genau, ich bin zu Baba. Also komm mal runter, rede gar nicht so viel über Para. Ich bleibe am Ball, Juan Mata oder Maradona. Komm mal dicker Busch, ich steh mir da ein ganz locker. Kude hao oh la la la la la la la. la Kude hao oh la jagen lila Scheine, Träume werden wahr, du siehst Wie schnell es geht, mein Hype ist da, doch meins ist viel zu mies Und ich schieß auf alle Hater, denn sie reden viel zu viel Aber alles nur Gelaber, la la la Ich kille die Filme, machen die machen nur hart, aber wissen gewisse Personen, sie machen mir nach Mero. Sein Pate ist dass Asi, Asi will Money, Money, so wie Badr Hari, geh und pack deine Sachen, du Pico. Bleibe der NS im Trikot und in der Kabine. Primeiro du hast. Die Schönste Stimme, deine Flossen zu krass. Zu mir kommt sie angefahren wie ne U-Bahn. Scheiß auf weißen Bruder, Buff, mal das Zeug, ja, gib Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib Du bist stoned, aber reich nicht, gib Ja, komm, puff mal das Zeug, ja, gib Bitte nicht zu viel, aber nein, die Scheiße seit Jahren. Doch keiner hat was von mir gehört, jetzt seit ein halbes Jahr offiziell. Und jeder sagt mir, du hast zerstört. Aber ich schwör, den Mero, den Mero zu stoppen ist schwer. Du Pisser, komm her, die Jacke vom Wenn ich dein will ich nicht mehr. Also trage ich die von Montclair. Aber mon frère, ich geb Gas, ich mit Brass oder dick krass, fick den Start. Aber fragst nicht, warum das ich wegen Haschisch und der Staat mich wieder mal gefickt hat. Auf dem Weg allein um das Richtung Panne. alles okay. Ich krieg Beats von meinem Bra und nicht von Ray. Trotzdem fick ich alles weg, alles weg, alles weg, alles weg. Boah, ich kenn doch den Song, oder? Ey, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, stopp, Bruder, stopp. Was tust, Bruder? Ey, Bruder, zu diesem Song musst du safe ein Video drehen, Bruder. Warum, Bruder? Alter? Bruder, dieser Song ist zu krass, den kannst du doch nicht einfach so auf irgendein Snippet packen, Bruder. Bist du gestört, Bruder? Dazu muss ein Video kommen, sonst ich kauf dein Album nicht, Bruder. Safe. Safe, Bruder. Safe? Jetzt. Alhamdulillah, Bruder. Komm mal her, Bruder. Bruder. Safe.